นมยังมหาสมยังสุตังภะนามาเสสุวิหารติกาติลวัตุจามิงมหาวันม สังเกนาสัทิงปัญจมาเตหิปิกุสเตหิสัมเดวะอรหันเตหิดานสาหิจาโลกาธาตุหิเดวตาเยปุเยนาสันนิปติตาหุนติวันตังดัชนายาภิกุสังขานจัง สาเลิงทังตาวาสกายิกานังเดวานังเอตระโหสิอายังคู่ภะกวาสเกตุวิหารติกปิลวัตุสมิงมหาวเลมมา ตาภิกขุสังเทนะสติงปัญจมเตหิภิกขุสเตหิสัมเบหิวาอระเตหิมดานสาหิจโลกธาตุหิเดวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุนติภะกวันตังกนายา ยัมพิเยนะปัสสวะเตนุปัสสังกามยามังโอปัสสังกามิตาวะภะคะวะโตสันติเกปัจเจกาคาถาปัสยามาติอานตาโคสะตุปัสส ยาธาปีนามาบาลัวาปุริโตสัมมินยยตังวามาหังปัสสะเลยยานปานสาริตังวามาหังสัมมินเยยานเอวันเมวันสุทาวาเสสุเดเวสุอันตราหิตาภะกวาโตปุระโตปะตุระ ตาภะคะวันตัง นาภิวาเดตัวาเอกมันตังนาทังตุนเอกมันตังทิตาโคเอกาเลวตาภะคะวะโตสันติเกมังกาทังนาปาติ มนัสสมิงเดวกายาสมังกตังอังกตัมหาอิมังธรรมะสมัยยังดักขิตาเยวะอปรายิตาสังขันติมอันตาโคอปราเลวตาภะกวะโตสันติเกยิ ามิมาลาจักขุมาตาสุกันตาสุสุนากาติอันตะโคปาราเดวตาภังกวาโตสันติเกอิมังดาทังนาภาสิเยเกจิมบุตทังสรนังกาตาเสนาเตกมิจันติอปายภูมิ ปายามนุสังเดหังเดวตายังปริภูเรสันติติอันตังกังวาปิกุอามันเตจิเยปุเยนะภิกขเวดาสาตุโลกาธาตุสุเดวตาเยปฏิตาหุ ตตังดัสนายาภิกขุสังขานจังเยนปิเตปิขเวอเหสุนาติตามัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธานเอสัมปิภะกวันตานังเอตาปรมาเยวาเดวตาสันนิปติตาอเหสุน เอยยาตาปิไมหังเอตราหิมเยปิเตภิกขเวปาวิสันติอนาคตามัฏานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธังเอสัมปิปังกวันตานังเอตาปรมาเยวาเดวตาสันนิปติตาภาวิสันติ เอยยาทาปิไมหังเอตราหินอาจิกิตสามิภิกขเวเดวกายานังนามานิมอิตายิสามิภิกขเวเดวกายานังนามานิม สามิภิกขเวเดวกายานังนามานิตังตุนาตาสตุกังมานาสิกังโลทาภาสิตามิติเอวันพันเตติโคเตติโคภังกวาโตปัจจโตตุงอา ยาอภิกันตา อินญาญาวาวะจิตวานาจักขุมานตาโตัวมันตายิตัตสสวะเกสะสเนระเตเอวากายาอภิกันตาเตวิญญาณาธาภิกขวน ังเกตสยิตามิงกิลาหิอนุภุมปสนสาตาสหัสสวายคาภูมากาปิลวัตวานอิทิมันตัวอยู่ที่มันตัววันนะวันโตยันสัจิโนน โมนามานาอภิกาโมนจิกุนังสมิติงวานังชาชาหัสสเทวามาตายาคานานัตวันนิโนอิทิมันตโนอยู่ที่มันโตวันนะวันโตยังสันติโน โมนามานาอภิกามุนภิกขุนังสมิติงวนังลาติสาหัสสายาคานานัตวันนิโนยิติมันโตอยู่ติมันโตวันนะวันโตยันสัจิโน มนดามานาอาภิกามนภิกขุนังสมิติงวานังอิเจเต นิเวสนังยิโยนังสตาสาหัสสังยักขานังปริยุปาสติกุมพิโลลานยักังหิโก โสปากาสมิติงวานังโอริมัญจานิสังลายาตาตารัตโทปัสสิเม ยานทัปปานังอธิปติมหาลายายาตสิโตโอตาปิตาสามมหาโวอินนานามามหาพลังอินทิมันตอยู่ทิมันตัวันนวันโตยัสสินน มิติงวานังนาคีนันจานิสังลายังวิลุนโหตปัสสาสเตงกุมพันนานังอธิปัตเตมหาลายายะกัสสิโสนโอตาปิตัสสะมหาโวอินนะธรรมามหาพลา มันโตยู่ที่มันโตวันนะวันโตยันสัติโนโมดามานาภิกามุนภิกขุนังสมิติงวานังปาจิมันจานิสังลายาวิลูปโคปัสสาสตินากานัง ปัติมหาลายายสัตติโสนพุทธาปิตาสสะบังหาวอินทนามามหาหพลันอิทิมันตโอยุติมันโตวันนวันโตยสัตติโน โมนามานาอภิกามุนภิกขุนังสมิติงวานังโอสารัญจาดิสังลายานกุเวโลตัสสะสติมยากะนังอาทิปติมหาลายายสัตติโต นโมดามานาอภิกามุงภิกขุนังสมิติงวานังโตนักขินเนนะวิลุนนากนปาชิเมนาวิลุปะโคกุเวโลอุตลังดิสังยา ุโรนิกาน ดาดันลานานาอัตถังสุนวันเนกาติลวัตสเวมเอตัมมายามิโนดาสาอาภูวันจานิกาสะทังมายาภูเตนดุเวเตนดุวิตุจาวิตุโตสังจานด มมเตโทจาน กินนุขันนุนิขันตุจานปานมาโนโอปมัญโยจานเดวันสุโตจะมาตารินจิตตาเสโน จะกันทับโบนาโลลายายโนสะโกอังบุห तिप สะอาตาหารันติดิปาดิยาปากิวิสุทธาจักุณเวหายาสะเตวนามัจจปตาจิตตราสุปันนาอิจิเตสนามังอานพยันตาดานากลานามา ปันนาโตเกมามากาสิบุตรตสันหาหิวาจาหิอุปวังหายันตานนาตาสุปันนาสรณมกังทานเยตาวาเยระหัตเทนานสมุดดังอสุราสิตานทานตาโรวาสวัสเจเต สัสิวนสาลกัญญามหาพิจมา มนวาลุนาวาลุนาเดวานโสโมจายัสสะหันเมตตาการุณากายิกาอาบุเดวานยัสสิโนยานเสเตนาสตากายานสัมเบนานัตวันนิโน วันนะวันโตยันสัตติโนโมนามานาอภิกามุมภิกขุนังสมิติงวานังเวสุตาเดวาสังาริจังอาสัมาจันุเวยมันยานัสสุปานิสเดวา เดวานสุริยมากุปุรหิตานนาคาตานิปุรหิตวานอากุมันนมาลังกางวานสุนังวาสโวเตโทสักโกปาสปุรินดาโดนนานเสเตดาสทากายาน นัสวันนิโนนอิติมันตนอยู่ที่มันโตวันนาวันโตยะสติโนโมดามานา อภิกานุมภิกขุนังสมิติวานา วันโตยันสัติโนโมนามานาอาทิกาโมติกุนังสมิติมวานานนามหาสมานามนุสสมนุสุตตมานยิดาปานุสิกาอากูอากูมโนปานุสิกา านทะกุรานโยเนวาเยจาโลหิตวาติโนนปาลากามาปาลากาอากุเดวายะตาติโนนนานเจเตนาสตากายานสัมเบนานัตวันนิโนน มันโตอยู่ติมันโตวันนะวันโตยันสัติโนโมนามานาอธภิกาโมภิกขุนังสมิติงวานันโยกาการุณหาอารุณังอากเวตานาสตัง สิโนสันดามาตาหรักายามิสกาจัญญาตาสิโนอานายังอังกาปายุนโนโยนิสาปิวัสติดานเสเตนาสตากายานสันเดนานัตวันนิโนอิ ทิมันโตยู่ติมันโตวันนะวันโตยาสัติโนโมดามานาอภิกามุมภิกขุนังสมิติงมานังเยมิยาโตติตายามากัตตากาจัญญาตาติโนลามา ลามาเตเตโยตินามาจาอาสวานเนมานราติโนอากูอาทากูปรนิมิตานดานเสเตดาสตากายานสัมเมนานัสวันนิโนอิทิมันโตยูุติมันโตวันนวันโ ยังสัจิโนโมนดามานาอภิกามุนเตเตเดวันิกายานสัมเบนานตวันนิโนนานาอากันจุงเยจันเยสันิสาสาน ปะวุทายาติมาชีิลังโอคาตินนามนาสวังนาเกโมคาตารังนากังจันดังวาอิตาติตังโสพรมาปรมัตโตจานปุตตาอิติมาโตสา พุทโธสยังวาเสนตานจะสับังอภิญญาญามวาวกิตวานอาจักกุมารตานโตอามันตาจิสัตสวะเกสาสเนระเตมาลาเสนาอภิกันตา วิจานาตาพิกโวนเตชาอาตาปมาการุงสุตวาบุตัสสะสนังวิตารังเกหิปัสกามุงเนสังโรมันติอินยโยนสามเบวี สังกามาปายาติตายาสาตินโนโมนันติสังหภูเตหิสวากาเตยเนสุตานติฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญ เอวังก็มีด้วยประกาละชนี สัพพิติโยวิวัตชันตุพพโลโควินัสตุ มาเตภวัตวันตรายโยจุกิทีคาโยโกภวะอภิวาธนาสีริสนิจังมุทธาปจายิโน ยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง